In die begin van die regering van Sedeka, die seen van Josa, koning van Jeda, het van die Heere hierdie woord tot Jeremia gekom, so het die Heere vir my gesê, maak vir jou stroppe en jeke, en sit dit op je nek, en stuur dit na die koning van Edom en na die koning van Moab en na die koning van die kinders van Ammon en na die koning van Tyrus en na die koning van Sidon dier middel van die gesante wat in Jerusalem gekom het na Sedeka die koning van Juda, en gee hulle opdrag aan hulle gebieders, met die woorde, so spreek die Heere van die Leerskade, die God van Israël, so moet julle aan julle gebieders sê, ek het die aarde, die mens en die dieren wat op die aarde is, gemaakt dier my grote kracht en dier my uitgestrekte arm, en ek gee dit aan wie dit reg is in my hoë. En nou het ook al hierdie lande gegee in die hand van Nebekadn, Tsar, die koning van Babel, maar dienaar, ja, zelfs die wilde dieren van die veld het ek aan hom gegee om om te dien. In al die nasies sal om dien in sy sien in sy sien sy sien, totdat die tijd van zijn land ook kom, dat dit diensbaar gemaakt zal worden dier machtige nasies en groot konings. In die nasie in die koninkrijk wat om, Nebekad, Saar, die koning van Babel, nie sal dien nie, en dat zijn nek nie sal steek onder die juk van die koning van Babel nie, oor daardie nasies sal ek, spreek die Heere, besoeken doen met die zwaard en die hongersnut en die pees, totdat ek hulle heeltemal in sy mag gebring het. Julle moet dan nie luister na julle profete en na julle waarsers en na julle drommers en na julle gooiaars en na julle tovenaars nie, wat met julle spreek en sê, julle sal die koning van Babel nie dien nie. Want hulle profeteer leens vir julle om julle ver te laat wees uit julle land, zodat ik jullie verdrijven en jullie omkom maar die nasie wat zijn nek zal brengen onder de heek van die koning van Babel en om zal dien, die zal ik in zijn land laat blij, spreek die Heere, en hulle sal dit bewerk en daarin woon. Daarna het ek met sy dek al, die koning van Jeda, volgens al jullie woorden gesprek en gesê, breng jullie nekke onder de heek van die koning van Babel, en dien om in zijn volk, dat jullie kan leven. Waarom moet jullie sterven, je in die volk, die die zwaard, die hongersnood en die pees, soos die Heere gesprek het van die nasie wat die koning van Babel niet zal dien nie. Luister dan niet naar de woorden van die profete nie, wat met jullie spreek en sê, jullie zal die koning van Babel niet dien nie, want hulle profeteer leens vir jylle. Want ek het hulle nie gestuur nie, spreek die Heere, en hulle profeteer vals in my naam, dat ik jullie kan verdrijven en dat jullie kan omkom, jullie en die profete wat vir jylle profeteer. Ook het ek met die priesters en hierdie hele volk gesprek en gesê, so spreek die Heere, luister niet naar die woorden van jelle profete nie, wat vir jelle profeteer en sê, kyk, die voorwerpen van die huis van die Heere sal nou gauw uit Babel teruggebring word, want hulle profeteer leens vir jelle. Luister niet na hulle nie, dien die koning van Babel, en lewe. Waarom leer die stad te pijnloop word? Maar as hulle profete is, en as die woord van die Heere by hulle is, laat hulle toch die Heere van die Leerskare dringend smeek, dat die voorwerpen wat in die huis van die Heere in die huis van die koning van Jeda en in Jerusalem oorgeblij het, nie in Babel kom nie. Want so sê die Heere van die Leerskare van die pilare en van die sedert en van die afspulwawinkies en van die ander voorwerpen wat in jullie stak oorgeblij het, wat nie bekend, Tsar, die koning van Babel, nie weggeneem het nie toe hy Jegonel, die sien van Joachim, die koning van Jeda, uit Jerusalem in ballingskap weggevoerd het na Babel toe, saam met al die edeles van Jeda en Jerusalem, want so sê die Heere van die Leerskare, die God van Israël, ongaande die voorwerpe wat in die huis van die Heere en die huis van die koning van Jeda en in Jerusalem oorgeblij het, na Babel zal dit gebring word, en daar zal dit blij tot op die dag dat ek daarop acht zal gee, spreek die Heere, en dit opvoer en terugbring na hierdie plek.